Bani Qaynuqa g'aziti. Rasululloh Madinaga qadam tashrif qilgandan keyinla Yahudilar bilan tuzgan kelishimnoma moddalarini biz oldingi boblarda tafsili bayon qilib o'tdik. Shuningdan beri Rasululloh bu kelishimnomadagi prinsiplarga boshdan oxir qat'iy amal qilib keldi. Musulmonlar tarafdan bu kelishimga xilof birmu g'ayri ahvol ko'rilmadi. lekin o'z tarixini aldamchilik, xiyonatkorlik va o'z qo'li bilan tuzgan ahdi paymonlarga o'z ixtiyori bilan xiloflik qilish jinoyatlari bilan to'shqizib bu yahudiylar uzun o'tmay eski toz kolasini qayta kiyib qopdi va ichgan sug'uq suvlari osonla o'z aksini tortib yana suiqasd eli mekr ig'vogarchilik va qudratquluq yo'lini tutdi va musulmonlarning birlik sepiga buzg'unchilik selishqa boshladi Төвәндә уныңдан бер әмәли мисалны аңлаң. Яһудиларның суйкастлардан әмәли бер мисал. Ибн Исхак мондак дигән. Яһудилардан Шас ибн Кайс. У өзенең яшынып калгыныга бакмай, мусулманларга каттык өчмәнлек кылдыган ва уларның муафикиятләргә чидемай кеткән кары ният кафир иде. Расулуллаһның сахабалардан Әвис Хазрач қабилерден болып, бір бүлік kishilarning бер yerga jam болып, xotirjam, кәң kushadi paranglashib, очык йорык o'ltirishgan bir мәҗлесен o'tib qoldi. Бу халат uning ichini әйтүрде. Чөнки техи төнегелла өз ара урышып, qilishib кылышып ikki qabila odamlari адамлары маны islomga исламга bo'lish bilan inoq ittifoq kayfiyatda xoshal хошал хорам edi. Bu Бу зиминдәге xalq arablar ittifoqlashib qopti. bu bo'lmabdi azbiroyi xudo ular birlashibli qoladi ekan bizga bu yerda kun yo'q degan keldi keldida shuning bilan u yanidiki bir yahudiy yigitni buyurib san ovularning majlisiga berib bir dam o'ltirg'in navbati kelganda gap qustirib bu os fojiasi va uningdan ilgirki yig'iliq kunlarni aslab o'tgin va shuningga oid she'r ash'orlarni o'qib qo'yg'in dedi bu os Әвіс білән Хазрат қабилесі отырсыды жүз берген қырғыншылық ән көп ұрыш күні еді. Елқи егет беріп, оның дегенеде қылуды кішілерінің иғызы ішіліп кетті. Birisi buni, birisi uni deb talash tortishga tushdi va o kunlarda kim kimlarni bak qirg'anligidan faxrlandi. Hatto eshib-teshib ikki tarafdan ikki odam maydonga chiqib, o'zangi so'qishtirib qattiq deyishib qoldi. ularning zakonlashishlari taraqqi qilib, oxiri birsi xolisanglar uningga, ya'ni urushga biz tayyor deb qo'ydi. Buning bilan har ikki taraf o'rinlardan turib g'azbini besish olmay, zohirda ko'rishayli deyishib, qurol-yaroq, qilish nayzillarini ko'tirib u yerga otlandi. Zohir Madina sirtidagi bir toshliq soy edi va urush portlig'ili tosli qoldi. Uninggacha bu xabar Rasulullohga anglangan edi. Шуңа у yanada bor bo'lgan muhojir ва ansori sahobalarning hammasini agashtirib, улар sab tortib turishgan yerning ustiga yetib keldi va mundoq dedi: "Ey musulmonlar jamoasi, ey Xudo, ey Xudo, Alloh sizlarni islomga hidoyat qilgan va islom bilan hurmatlagan tursa, jaholiyatdagi ishlarni allaburun tugitivatgan və ən muhimi sizlarni kufrdan xalas qilib, dillərinlərini İslam nuru bilən yurutqan tursa, onun üstüge mən texi aranlarda hayat tursam, mushundaq nadallarcha jangjanglashamsizlar dəb qayıdı. Natijada ko'pchilik buning hammasi shaytonning ig'vogarchiligi va odimiy shayton dushmanlarning suiqasti ekanligini tunib yetdi-da, pushaymon qilishib, ko'z yesh qilishdi. va Avuz, Hazraj ikki qabilalarning odamlari o'zaro quchoqlashib ko'rishib apu so'rashdi. Ondan Rasululloh bilan dillarda qilcha g'am-g'udur qolmagan holatda qaytib kirishdi. Allah ularning dilidan Xudoning dushmani Shas ibn Qaysning suiqasd uchqunlarini o'chirayotgan edi. Mana bu Yahudiylarning musulmonlar orasiga amaliy selayotgan va selishga urinayotgan hamda islom davati yo'llariga to'salg'u paydo qilish uchun elib berayotgan qutratquliq va og'dirmachilik harakatlaridan amaliy bir misoldir. Ularning bu haqda xilma-xil chora tadbirlari bor edi. Ular yolg'on ta'tir tashviqotlarini tarqatotdi imoni ojiz musulmonlar diliga shak va gumon urug'larini terish uchun atigini musulmon bo'lib, kechquruni yenib oladi. Iqtisodiy muomilasi bor kishilar musulmon bo'lsa, uni har jihat qistaydi. Masalan, o'zining bo'lsa, ati oqshimi suylab, amonni zamonga bermay oladi. Uningda bo'lsa, bergili unmay harom yeb oladi. Va sen ajdodingning dinidagi vaqtingda sening bizda haqqing bor edi. Әмма әмді сән өз дініңні ташлывәткенден keyin bizda bir нәрсәң yo'q deb bahona ko'rsatdi. Yahudiylar mushi yo'lsizliklarning hammasini Rasululloh bilan imzolashgan kelishimga xilof holda Badr g'azitining oldi keynida qilavergan edi. Rasululloh va sahoba kiramlar bularning hamon bir kuni hidoyat tepishiga umid bog'lab va Madina rayoniga muqimligi va tinchligini ko'zlab, tishini tishlab sabr qilib keldi. bani qaynuqa o'z putiga o'zi palta soldi lekin yahudiylar musulmonlarning badr maydonida mutlaq ustunlik bilan g'alba qilganligi va yiroq yaqin hammaning dilida musulmonlarning izzati hurmati va sha'ni shavkati o'rin olganligini ko'rib hasad o'tida ich bag'ri kuyib kul bo'lib ketdi ularning o'chmanligi hassilab eshib oshkora dushmanlashish maydoniga o'tdi va qalaymqonchilik tug'dirish va parokandichilik silishga urindi shaxslar ichida musulmonlarga kab ibn ashraf tafsiloti keyin keladi shaxslar ichida musulmonlarga kab ibn ashraf bo'ldi qabilalardan uch toifa yahudilar ichida bani qaynuqa yahudilarining g'aljirligi eng yomon bo'ldi bani qaynuqa yahudilari madina ichida qaynuqa mahallasida o'ltiroqlashgan bo'lib Ularning ko'p qismi zargarchilik, temirchilik va qochqucha chaqchoq sanoati bilan shug'ullanardi. Va shu tufayli ularning har qandig'i yanada qilich, nayza, yochoq, dubulg'i savut va mis qalpoq degandek har xil qurollarni to'liq esib yuratdi. O'zirsiz jangga qatnasha oladigan muntazam lashkarlarning soni 700 dan oshadi. Ular Madina yahudilari ichida eng jasur, eng shijoatli qo'shinga ega qabila edi. Шуңа ular yahudiylar ichida ahdinomini tunji bo'lib buzib o'z putiga o'zi palta solgan nokaslar bo'ldi alloh badrda musulmonlarni g'olib qilib ularning inovat hurmatini yuqori ko'taruvdi bu yahudiylarning asabiyligi texmi ishib kang ko'lamda kuch ko'rtish va ig'vogarchilik harakatlari bilan shug'ullandi Әдісіла қалайымқанчылық вә паракендішілік тоғдырып, ялғыз маңған мұсылмаларның алдыны тосып, мәсқірә мазақ қылып бозәк әтті. Мұсылмалар ularning bozoriga savdo setiq bilan kelib qolsa ularga aziyat yetkazdi va chetga qoqdi hatto texmo chekidan eshib musulmonlarning qiz xotinlarga chekilishga urindi ularning eskiligi voyaga yetib bu xil jinoyatlarga chidab turg'il bo'lmaganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni yig'ib chiroyliqcha nasihat qildi tinch bo'lish va to'g'ri yo'lda minishga chaqirdi ularni qarshilashish va dushmanlashishning yomon oqibatidan hazar aylatdi lekin bu yaxshi nasihatlar ularga aks ta'sir berib ularning o't qo'yruqligini va mug'ambarligini oshiryapti imom abu davud ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deyiladi rasululloh badr g'azatida quraysh qo'shinini yengib zafar quchib qaytib kelgandan keyin madina tavasidagi yahudiylarni qaynuqo bozoriga yig'ib so'z qilib ey yahudiylar jamoasi musulmon bo'linglar quraysh doiralariga kelgan naslik sizlargami kelib qolmasin degan edi ular rasulullohning so'ziga javob qaytirib ey muhammad Sen Qurayshlardan jang qilishni bilmaydigan bir qancha loyg'azallarni o'ltirib, o'zingni cho'ng chaqlab ketmagin. Sen biz bilan urushib boqsang, ondan keyin bizning kim ekanligimizni va urush deganning nima ekanligini bilib qolasan. Sen texi bizdaklarga yo'liqib boqmading, deyishdi. Bu chaqda Alloh taolo Ey Muhammad, kofirlarga aytginki sizlar dunyoda mag'lub qilinasizlar va oxiratda jahannamga to'planasizlar. jahannam nima degan yomon to'shak ey yahudiylar jamoasi badrda jang uchun uchrashgan qo'shinda sizlar uchun ibrat bor biri olloh yo'lida urushayotgan guruhdir yana yəni biri musulmonlar sonini o'zlaridek o'p o'chiq ko'rgan kofirlar guruhidir ya'ni olloh kofirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi alloh xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor qur'oni karim sura oli imron 12 ikkinchi o'n uchinchi oyatlar yahudiylarning rasulullohga qaytirgan bu javobining ma'nisi yomon bo'lsang maydonga chiqqin urushimiz deb jang e'lon qilganlik bo'ladi lekin rasululloh ochchig'ini yutib sabr qildi musulmonlarmi sabr qildi va Allohning nimalarni o'rinlashtirganligini kutdi. Ammo Bani Qaynuqa yahudiylari bargan siri haddidan eshib, xo'riga o'sishga boshladi. Ular shuningdan uzun o'tmayla Madinada qalaymqanchilik va muqimsizlik tug'dirib, o'z putiga o'zlari palta selib, bo'yinlarga o'lim sirtmiqini o'z qo'li bilan osdi. Ibn Hisham Abu Avindan rivoyat qilib, mundoq degan: bir arab ayol qaynuqa bozoriga ko'ktot va boshqa narsalarni elib kelib sotgan va zinnat bo'yimi yostish uchun bir yahudiy zargarning do'koniga kelib o'ltirgan u yoqdan bu yoqdan to'rt besh yahudiy paydo bo'lib kelib elqa ayolning yuzini etishga uringan ayol qattiq gap qilib ularning dakkisini bergan oradan bir dam o'tgandan keyin zargar Yahudi elqi birdamlik jimjitlikda musulmon ayolning bexud o'ltirgan holatidan foydalanib, uning kiyimining beshini do'konning bir qo'ziqiga bog'lab qo'ygan ayol buni to'ymay o'rnidan dast turganda qo'ziq uning kiyimini ilib qilib u ayol qip yalang'och bo'lib qolgan uning uyatliq yeri ichilib qolgan shuning bilan ular kulishib voliqi yerilib ketgan u ayol izog'i chidamay tovlab dod faryod etgan buni ko'rgan bir musulmon yigit kelib zargar yahudiyni o'ltirib qo'ygan Shuning bilan mushu atrofdagi yahudiylar elqi musulmon yigitga hujum qilib, uni o'ldirib Shuning bilan elqi musulmonning oil tavobatlari musulmonlarni yordamga chaqirgan. Yahudi taraf yahudiylarni taqtirishga undigan. Natijada Bani Qaynuqa yahudiylar bilan musulmonlar o'ttirsida jiddiy to'qinish yuz bergan. Muhosira, taslim, ondan surgun. Sabr deganning mo cheki bo'ladi. ish mushu yerga yetganda rasulullohningmi sabr qochisi toshdi va amdiki sabrni o'limdan qo'rqqanliq va xo'rliqqa moqil bo'lganliq deb bildi shunga u madinada o'z o'rnida abu luboba ibn abdul munzirni qoldirib allohning qo'shunini boshlab bani qaynuqa yahudiylarga hujum qo'zg'ini musulmonlarning ilmini hamzi ibn abdul muttalibga tutqizdi Yahudiylar musulmonlarni ko'rib, darhol sepil qo'rg'onlarga kirib, mudofiada turib oldi. Muhosira 15 kun davomlashdi. Ular Hijriyaning 2-yili Shavval oyining 15-kuni muhosirga elingan edi. Zulqa'daning yangi iyi ko'rilganga qadar so'zildi. Oxir Alloh ularning diliga biror qavmni halok qilmoqchi bo'lganda va yoki mag'lubiyatga yuzlandirganda tashlaydigan qo'rqinchni soldi. Natijada ular o'zlarining hayoti, mol-mulki va xotin bola chaqalari haqida Rasulullohning hukm chiqarishiga qoil bo'ladigan bo'lishdi. Rasululloh buyruq tushirib, ularning hammasini bog'lab qurolsizlantirdi. Ish mushu yerga yetib, zo'ravonlik qari niyatlar o'z jazosini topay deganda, yanila munofiq Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'zining munofiqlik rolini o'ynab sahnada paydo bo'ldi. u rasulullohdan ularni kechirim qilishni tilab yolvorib turib oldi u mundoq dedi ey muhammad mening ittifoqdoshlarimga yaxshilik qilg'in bani qaynuqa yahudiylari madinadagi hazrat qabilasidagilarning ittifoqdoshi edi rasululloh uning gapini anglamaslikqa soldi abdulloh ibn ubay yuqorqi so'zini qayta qayta takrorlab rasulullohning ko'ziga kirib oldi rasululloh yanala uning gapiga quloq solmay o'zining ishi bilan bo'lgan edi u rasulullohning savutining tutquchidan tutib olib uni mang'ili qo'ymadi rasululloh uningga meni qo'yiyotgin dedi va qattiq g'azibi keldi hatto atrofda turganlarmi buni sezdi rasululloh uningga yana bir qatim ey sening bu qiliqingni meni qo'yivat degan edi lekin bu qilin munofiq qilchi bo'shashmasdan yo'q azbiroyi xudo man seni mening ashu ittifoqdoshlarimga kangchilik qoyib qo'yivatmayman 400 dak yordamchi qo'shin, 300 dak jangovar qo'shinni biroqli qirib tashlamoqchimisan? Ular meni oq va qorilarning hujumidan saqlab kelgan. Men jahonning ta'tir aylanishidan qo'rqaman, deb turib oldi. Qorilar degini arab, ajam demakchi. Шуңа Расулулла мусулман болдым деп yurgili texi to'liq 2 oy bo'lmagan bu munofiqning yuzini ayab, ularning hayotini shuningga iltifot qilib etdi va ularni Madinadan chiqib ketishni, ikkinchi Madinada ko'zga chiliqmaslikni buyurdi. Shuning bilan ular Sham, ya'ni Suriyaning Azruat degan yeriga chiqib ketishdi. Lekin uzoq o'tmay ularning mutlaq ko'p qismi o'lib ketdi. rasululloh ularning mol mulk qurol yaroqlarini yig'ib oldi va uningdan o'ziga 3 dona o'qya 2 savut 3 qilich va 3 dona nayza elib qoldi g'animatlarni qo'shin ichida taqsim qilib bo'lib berdi g'animatlarni jug'lash va tizimga elish ishlariga muhammad ibn maslama mas'ul bo'lgan edi